61. birinchi kambag'allar bilan munosabat qilish haqida bulardan keyingisi kambag'allardir ularga moddiy narsalar bilan yaxshilik qil yeguz ishguz ey qarindosh ular sanga duo qilg'uchilardir duo bek yaxshi narsadir ey do'st yaxshiliqing badaliga ulardan mol tilima uning badiliga xudo sanga yaxshi qo'nalg'u ya'ni jannat ato qiladi alda orilishadigan turli kishilar ani shulardir ularning sanga hojati tushidi yoki sening ularga ularning ishlarini bijirishda odil mehribon bo'l shundoq qilsang barcha kishilar sanga yaqin bo'ladi o'zing ikkala dunyoning yaxshiligiga erishsan noming yaxshi bo'ladi shuhrating olamga tariludi